بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبiyyə və adamə bağlı. Məlumdur hansı ayda, yəni mübarək ayda Ramazan ayı oruçsuz da mübarəkdir. Oruçsuz da mübarək, təsəlli orucla. Necə? Oruc da hələ belə ibadət deyil. İbadətlərin içində seçilir. Çünki ən çox əgər baxsa, bu ibadət nə oluruq? Çünki məsələn, namazda da oluruq. Görürsən, dəqiqələrdir. Məsələn, zəkatdır, dəqiqələrdir. Həcdir, bir həftədir. Amma orucduqsa bir ay. Özü səhərdən axşamacan. Yəni, nadir ibadətlərdəndir ki, hansı ki, daima sən olursan, ən çox vaxt onunla, onu, onu, vaxtı onunla keçirsən. Həmçinin ona görə Peyğəmbər sallallahu həmçinin ə, e, ən ixlas üçün ən gözəl ixlası qazanmaq üçün yəni ixlas təmiz ibadəti Allahla öz alanında olan ibadəti ən gözəl ibadətdir. Çünki o birisi ibadətlər hamı görsənir. Namaz görsənəndir, həc görsənəndir, zəkat görsənəndir. Amma orucluq görsənmir. Girə bilərsən evə, heç keç görmür Allahdan başqa. Açıb xalacını ki, soyuducunu. Da sərin su içə bilərsən, ancaq içmirsən. Yəni, əsr ixlas budur. Yəni, Allahla, təklikdə olanda Allahla aranda, hə. Amma başqa ibadətlər hələ deyil. Əsasən cəmaat arasında edilir, görsənir. Ona görə orucda çox böyük xüsusiyyətləri var və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hədis qüdsüdə orucluq mənim üçündür və onun əcrini mən verirəm. Hansı ki, başqa ibadətlər də onun üçündür ya. Namaz, həc və s. və s. Və lakin qeyd edirik ki, orucdur. Orucluğun yeri var, böyük yeri var dində. Ona görə həmçinin qardaşlar, yəni orucluq bir dənə yemək, içmək və şəhvətlə tərk eləməklə deyil gün çıxandan gün batanacaq. İnsanın bütün əzaları oruç tutur. Göz oruç tutur, tutmalıdır. Dil oruç tutmalıdır, qulaq oruç tutmalıdır. Bütün əzalar tutur. Və təbii ki, əsas da qəlbdir. əsas da qəlbdir. Və dünən də məsciddə də danışanda dedik ki, orucluğun faydalarından da biri budur ki, qardaşlar, bu bizə, orucluq bizə qardaşlığı öyrədir. Çünki orucluq vaxtı qəlbin təmiz olur. Başqa ailərə baxanda. Yəni, qeyrilərə qarşı rəhimli olursan. Yaxınlaşır insanlar bir-birlərinə. Xüsusən də bu taravih namazları, xüsusən də iftar, Yəni bir dənə bura yeyib içməyi o söhbəti deyil. Hər dəfə oturanda qardaşlarına o qədər yaxınlaşırıq bir-birimizdən. O qədər şeytan uzaqlaşır. Ona görə nə üçün namazda topuqlarla çiyinlər bir-bir dayanırsan? O daha da yaxınlaşdırır insanları. Çünki görürsən yanındakində nəsə qəlbində nəsə varsa da ona qarşı incili və s. görürsən topuq çiyinə dəyəndə belə istiləşirsən. Yəni ona qarşı qəlbin açılır. Ona qarşı qəlbin açılır. Ona görə də orucluq həmçinin bizə yəni qardaşlıq öyrədir və qardaşlıq, İslam qardaşlığı biz dedik ki, qardaşlar, İslam qardaşlığı başqa qardaşlıqlardan fərqlənir. Var pul qardaşlığı, var vəzifə, var nə, nə başqa qardaşlıqlar, lakin olan müvəqqətidir. Ola bağlıdır o işə, məsələn, vəzifə gedəndən sonra qardaşlıq bitir, pul gedəndən sonra qardaşlıq bitir və s. Lakin İslam qardaşlıq qalır. İslam qardaşlığı bu dünyada da qalır, bərzəxtə də Ahirətdə də. Allah subhanət hələ buyurur ki, Əl-əxillə yevmi idin ba'duhum li ba'din aduv. O gün qiyamət günü dostlar bir-birlərinə düşmən olacaqlar. Və sonra ayənin davamında deyir ki, illəl-muttaqin. Bir dənə təqvallardan başqa. Yəni, təqvallar qardaş olacaqlar qiyamət günü də. Ona görə qardaşlıq da imanın kamilliyindəndir. Yəni, qardaşı sevmək iman kamilindəndir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, siz mömin olmazsınız, hətta özünüzə nə istəmirsiniz, başqa mömin qardaşı onu istəməyincə. Biz görürük ki, qardaş, bu əlaqədir, münasibət qardaşların arasında ki, paxıllıq olmamalıdır, həsəd olmamalıdır, hiqd olmamalıdır, kin olmamalıdır. Ola bilər, hansı qardaşın əməlində asili var, sən o asiliyi sevmə asiliyə nifrət elə. Amma o birisi əməllərini sevməlisən. Allahın imanını, Peyğəmbərin imanını, namazı və s. və s. Pis pis deyirik o əməli, amma yaxşı əməllərini sevirik, yaxşı tərifləyirik. Ona görə e, biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə Abdullah ibn Amr rivayətində deyir ki, bir gün oturmuşduq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, bu saat qapıdan bir nəfər girəcək, o cənnət əhlidir. Bir nəfər girir, oturur. Sonra sabahsı gün yenə bir dənə belə olur. O birisi gün yenə belə, üç gün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sahabı qapıdan bir nəfər gəlirdi, sən nə təlidir? Sahabələrdən biri deyir ki, getdim onunla, qonaq oldum onunla. Görmə, bu nə əməl sahibidir ki, bu cənnət əhlindəndir. Hə, neysə deyir, neçə gün qaldım evində, gördüm, heç nə belə namazından namazını fərqlənmədi, orucunun orucunu fərqlənmədi və s. Sonra soruşdum ki, bəs Peyğəmbər salsın belə ol, dedi, sən belə girdin üç dəfə. Nə əməl edirsən ki, sən belə cənnəti qazanmısan? Dedi, vallahi heç bir əməlim belə seçilən bir əməlim yoxdur. Sadəcə bir hər gün gecə yatanda qəlbim hər bir müsəlmana qarşı paxıllıqdan, hiqdən və həsəddən təmizdir. Hər bir müsəlmana. Yəni, qəlbi təmizdir. Ona görə gör Peyğəmbər salsın ki, cənnət əhlidir. Ona görə bu qardaşlıq İslam qardaşlığı deyib özü İslamda qardaşlıq nəyisə görə deyil, təmizdir, təmiz. Təmizlik xoşdur. Necə birisi ibadət də, İslam fikir və söz təmizliyi, məsələn, tohid təmizliyi istəyir. Bir damcı şirk qəbul eləmir. Şirk artıq çikdir. Həmçinin bu münasibətlər də, bu əlaqə də, əlhəmdələ bu e, orucluq bizim üçün dərsdir, qardaşlar. Və bu dərsdən istifadə eləmək lazımdır. Və elə eləmək lazımdır ki, Ramazandan sonra da, yəni babı istiqamətdə getmək. Bu təmizlik, bu ibadətdə, bu ciddi olmaq, haramlardan çəkinmək və s. və s. Və nə qədər belə olsaq, və məlumdur ki, biz ibadəti biz bizə özümüzə fayda verəcək. Çünki ora faks gedmir, dilçev gedmir, poçta zat heç də gedmir ora. Ora nədir gedən? Duadır, sənin buradakı əməllərin. Ona görə dünya ahirətin tarlasıdır. Nə əkdin burada, onu da pisəcəksən orada. Ona görə fürsətdir, elə müminlər olub ki, onlara bu Ramazan qismət olmadı. Ona görə bu Ramazanı ciddi yanaşın, qardaşlar, ibadətə. Hələ belə deyil. Əlhamdülillah, elə adamlar olur, onlara nəsib olmadı bu. Əlhamdülillah, nəsib oldu bizə, tutduq. İndi axır 10 gün gəlir. 10 gün də daha böyük 10 gecə, 10, 10 gecə ən əfsəl gecələrdir. Və o gecələrin içində də biri var, min aydan əfsəldir. Neçə ildir min ay? 84. 84 il, 4 ay, 5 ay, o belə. Təsəvvürlə, 84 il bir daha əməli başlı yaşdır. İnsan həyatıdır. Ona görə qardaşlar fürsətdir. 90 da Peyğəmbər sallallahu aleyhi axır 10 gündə daha ciddi olurdu ibadətdə. Hətta deyək ki, özünə, hətta ailəsini də qaldırırdı ibadətə. Ona görə biraz ciddi olun, qardaşlar. Yəni, Əlhamdülillah yəni bu istiqamətdə geçsək, e, yəni hə, ən birinci özümüzə qarşı nəsə bir fayda verəcək Allahın izniyle. Allah subhanətə bizə işin faydalardan etsin Amin. və bizi dində sabit etsin. Salamu aleykum və rahmetullah.